Produced by GreekLatinAudio.com. Austin, Texas, May 2005. Luke, chapter 8. Και γένετο εν το κατεξής, και αυτός διόδευεν κατά πολλήν και κομήν, κηρύσσον και ευαγγελιζόμενος την βασιλείαν του Θεού. Και οι δώδεκας αυτό, και γυναίκες τίνες, ήσαν τετραπευμένοι από πνευμάτων πονηρών και ασθενειών. Μαρία, η καλωμένη Μαγδαλίνη, αφής δαιμόνια επτά εξελιλήθη, και Ιωάννα χίνη χουζά, επιτρόπου Ηρώδου, και Σουσάνα, και έτριπολή, έτινες δι εικόνων αυτής εκ των υπαρχόντων αυτής. Σενιόντος δε οχλού πολλού, και των καταπόλην επιπορευομένων προς αυτον, είπεν διαπαραβολής. Εξήλτεν ο σπύρον, του σπύρε των σπόρων αυτού. Και εν το σπύριν αυτον, ομεν έπεσεν παρά την οδόν, και κατεπατήθη τα του νου κατέφαγεν αυτό, και έτερον κατέπισεν επί την πετράν, και φιέν εξηράντη διατομή έχην νυγμάδα, Και έτερον έπισεν εν μέσω των ακαντών, και η ακάντη, απέπνεξαν αυτό. Και έτερον έπισεν εις την γην την αγατήν, και φιέν επίσην καρπών εκατόντα πλασίωνα. Ταύτα λέγον, εφώνη, ο έχον ότα ακούειν, ακούετου. Επιρώτων δε αυτόν οι μαθητέ αυτού, τις αυτή η παραβολή. Όδε είπεν, ημίν δε δότε γνώνε τα μυστήρια της βασιλιάς του Θεού, της δελεπής, εν παραβολές να βλέποντες μη βλέποσιν, και ακούοντες μη συνείωσιν. Έστεν δε αυτή η παραβολή. Ως πόρος εστιν ο λόγος του Θεού, δε παρά την οδόν, η οι ακούσαντες, ήτα έρχεται ο διάβολος και έρει τον λόγων από της καρδιάς αυτών, για να μη πιστεύσαντες σωτώσιν. Ήδε επί της πέτρας, ή όταν ακούσωσιν, με τα χαράς δέχονται τον λόγον, και ούτι ρίζαν ουκέχουσιν, ή προς καιρόν πιστεύουσιν, και εν καιρό πειρασμού αφίστανται, τότε εις ακάντας πεσόν, ούτι εισιν οι ακούσαντες, και υπό υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου, πορευόμενοι, συμπνίγονται και ούτε λες φορούσεν. Τότε εν τη γη, ούτε οι συνήτηνες εν καρδία καλή και αγατή ακούσαντες των λόγων, κατέχουσιν και καρποφορούσιν εν υπομονή. Ουδείς δε λίχνον άψας, καλύπτε απ' τον σκευή, η υποκάτω κλίνη στήτησιν, αλλά επί λιχνιά στήτησιν, οι ναείς πορευόμενοι βλέπωσιν το φως ουγαρες την κρυπτόν, ο ου φανερόν γεννήσετε, ου δε απόκρυφον, ο ου γνωθεί και εις φανερόν έλθει. Βλέπετε ουν πως ακούετε. Ως αν γαρ έχει, δοτίσετε αυτό, και ως αν μη έχει, και ο δοκί έχειν, αρτίσετε απ' αυτού. Παραγένετο δε προς αυτόν η μήτυρ και η αδελφή αυτού, και ούκι δύνατο συντυχήν αυτό δια των οκλών. Απιγγέλει δε αυτό, η μητέρ σου και η αδελφή σου εστίκασεν έξω, ιδίν τέλοντες σε. Όδε αποκριθείς είπεν προς αυτούς, μητέρ μου και αδελφή μου ούτε ήσυν, ή των λόγων του Θεού ακούοντες και ποιούντες. Εγένετο δε εν μία των ημερών, και αυτός ενέβη εις πλειον, και η απ' αυτού, και είπεν προς αυτούς, διέλτομεν εις το πέραν της λιμνής, και ανήκτησαν πλεόντων δε αυτών, αφύπνωσεν και κατεβηλή μου εις την λιμνήν, και συνεπληρούντο και εκινδύνευον. Προσελτώντες δε διήγηραν αυτον λεγοντές, επιστάτα, επιστάτα, απολύμεθα. Όδε διεγερθείς επιτίμησεν το ανέμο και το κλείδωνε του ύδατος και επαύσαν το και εγένετο γαλήνι. Είπεν δε αυτής, πού υπίστης ημών» που δε, εταύμασαν λέγοντες προς αλληλούς, τις αραούτος έστιν, ότι και τις ανέμις επιτάσσει, και το είδατη, και υπακούσιν αυτό. Και κατέπλεψαν εις την κόραν των γεράσινων, ή της έστιν αντίπερα της Γαλιλαίας εξελτώνται αυτό επί την γην. ανήρ της, εκ της πόλεως έχων δαιμόνια, και χρόνο ικανό ουκ ενεδίσατο ημάτιον, και ενικία ουκ έμενεν, αλεν της νήμασεν. Ιδόντε τον Ιησούν, κράξας προσέπεσεν αυτό, και φωνή μεγάλη είπεν, «Τι μη και εσύ Ιησού, βιέ του Θεού του υψίστου, δεόμε σου, μη με βασανίσεις, παρήγγειλεν το πνεύμα τι το ακατάρτο εξελτίνα από του ανθρώπου. Πολλής καρχρόνης πάκι αυτον, και έδεσμευε το αλήσεσιν, και πέδες φυλασσόμενος, και διαρρίσσον τα δεσμά, ηλάβνε το από του δαιμονίου εις τας ερήμους. Επιρώτησεν δε αυτον ο Ιησούς, τι σι όνομα έστιν, οδε είπεν λεγιόν, ότι εισήλτεν δαιμόνια πολλά εις αυτον, και παρικαλούν αυτόν να μη επιτάξει αυτής εις την άβυσον απελτήν. Είναι εκεί αγγέλοι χείρον ικανόν βοσκομένοι εν το όρι, και παρικάλησαν αυτόν να επιτρέψει αυτής εις εκείνους εις ελτήν, και επέτρεψεν αυτής. δε τα δαιμόνια από του ανθρώπου, σύλτον εις τους κύρους, και όρμησεν οι αγγέλοι κατά του κρυμνού, εις την λίμνη και απεπνιγεί. Ιδόντες δι βοσκόντες το γεγονός, έφυγον, και απίγγιλαν εις την πόλην και εις τους αγρούς. Εξήλτον δε ειδίν το γεγονός, και ήλταν προς τον Ιησούν, και ευραν κατήμενον τον άνθρωπον, αφού τα δαιμόνια εξήλτεν ηματισμένον, και σοφρονούντα, πρά τους πόδας του Ιησού, και εφοβήτησαν απήγγυλαν αυτοίς δόντες πως εσώτη ο δαιμονιστής, και ρώτησεν αυτον απάν το πληθός της περιχώρου των γερασινών, απελτήν απ' αυτον, ότι φόβο μεγάλο Αυτός Αυτόστε, εν βάς εις πλειον, υπέστρεψεν. Εδίτο δε αυτού ο ανήρ, αφού εξελελήθη τα δαιμόνια, είναι συν αυτό. Απέλησεν δε αυτον λεγόν υπόστρεφε εις τον οίκον σου, και διηγού όσα σοι επίσην ο Θεός και απήλθεν κατ' όλην την πόλην, κηρύσσον όσα υπήσιν αυτό ο Ιησούς. Εν δε το υποστρέφειν τον Ιησούν, απεδέξατο αυτόν ο όχλος, ήσαν γαρπάντες προστοκόντες αυτόν, και ιδού ήλθεν ανήρ ο όνομα Ιαϊρος και ούτως άρχον της συναγωγής υπήρχεν, και πεσόν παρά τους πόδας Ιησού, παρεκάλλει αυτόν εις ελτίν εις τον οίκον αυτού, ότι τη γάτυρ μονογενής είναι αυτό ως ετών δώδεκα και αυτοί απέθνισκεν. δε το υπάγειν αυτόν η όχλοι συνεπνιγόν αυτόν. Και χινή εν ρίση αίματος από ετών δώδεκα ή της ουκ ίσχυσεν απουδενός θεραπευτίνε. Προσελτούσα οπίστεν ύψατο του κρασπέδου του αιματίου αυτού και παρακρίμα εστι ρίσις του αίματος αυτής και είπεν ο Ιησούς σω αψάμενος μου» αρνούμενον δε πάντων, είπεν ο Πέτρος, επιστατά, οι όκλοι σε και αποθλιβούσιν, ότι Ιησούς είπεν, «Υψατού μου της, εγώ γαρέγνον δύναμιν εξελιληθίαν απέ μου». Ιδούσα δε η γυνή, ότι ουκ έλαθεν, τρέμουσα ήλτεν και προσπεσούσα αυτό δι είναι τίαν ύψατο αυτού. Απήγγειλεν ενώπιον παντός του λαού, και ως γιατί παρακριμά. Όδε είπεν αυτοί τίγατερ, η πίστη σου σέσοκενσε, πορεύου η ειρήνην. Γιατί αυτού λαλούντος έρχεται της παρά του αρχισεναγόγου λέγον ότι τεθνικεν η τίγατερ σου, μήτε τη σκύλε των διδάσκαλων. Οδε Ιησούς ακούσας απεκρίτη αυτό, μη φοβού, μόνον πίστευσον και σωτίσετε. Ελτώνται εις την οικιάν, ουκ αφήκην εις ελτήν τεινάς συναυτό ημί Πέτρον και Ιωαννήν και Ιακωβόν και τον πατέρα της παιδός και την μητέρα. δε πάντες και εκόπτον το αυτήν. Ο είπεν μη κλαίτε, ούγαρα πέθανεν, αλλά κατεύδι και καταγγέλουν αυτού ειδότης ότι απέθανεν. Αυτός δε κρατήσας της κυρός αυτής, εφώνησεν λεγόν, είπες, εγύρε, και επέστρεψεν το πνεύμα αυτής, και ανέστη παρακρίμα, και διέταξεν αυτή δοτήν εφαγήν και εξέστησαν οι γονείς αυτής, όδε παρήγγυλαν αυτής μητενή υπήν το γεγονός.